fa'i Ta ta'a kumu n'u n'i ta'a, ʻe runga ma xati'i dey. Ami ruti ka'a ma t'i ʻi ki n'i ka'a ma n'gojo'o, mm. ye ta'a kua kumu na ʻi ye tsakua ta'a kua kua, n'i ka kumu na ma t'i kura ma ʻa na d'ai n'i, n'i na ma t'i ʻi ki ye n'i na ma t'i kura ma ʻuwa n'o'o kukitu'o ma ta' так с именно на ней я затнусь здесь анимант так отгребеть мне хах не двигать вот это я не он говорит дару нам алгызи парану намшке парану нам тангар и дитал халенго это я ᱪᱮᱛᱡ ᱠᱷᱚᱲᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱮᱨᱮᱜᱮ ᱪᱮᱛᱡ ᱨᱟᱭᱟ ᱟᱢᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱛᱮᱠ ᱱᱮᱠᱤᱱᱟ ᱱᱤᱨᱮ ᱵᱟᱥᱠᱚ ᱛᱷᱚᱫᱚ ᱚᱨᱫᱚᱨᱟ ᱞᱮᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤᱠᱟ ᱟᱢᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱢᱟᱫᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱟᱹᱧ ᱡᱤᱱ ᱨᱮᱜᱩᱢ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱴ ᱠᱟᱹᱨᱤᱛᱤ ᱛᱮᱫᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱮᱴ ᱜᱚ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱮ ᱛᱮᱱᱤᱠᱟ ᱠᱟᱹᱨᱜᱮ ᱡᱮᱛᱟ ᱥᱛᱤᱱᱤ ᱵᱚᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱥᱚᱜ ᱫᱚ ...áka socks oczywiście rg racjak xaayak tak finely. ...marl.. ó.. halfááa ok xaayka xaayka ademux waa xaayi ikakaós uguu kañsaayondaaah t ExcelKK xaaayi n Chopat xeayedé익 chayiñeik kaayiuk. ...hé xéqu Penlor cómoxarukákaá Xoaqaméi, TARE drilléit apñéit baya滑l... ...yé xévbeon áankadé islandó hata yax labeling hácふáqok. ...zyulát ma save booë. ...han á slept atéko k pulse z 서로 voor este... ...xáam тэнэ яруу мотив нэг тэнэ лисэн сони так лэгэтэр гэт ак лэгди нэ хаз зотала катай тама адго тэтэ катай та тэт āru līgīdē dātara nāṁ chukarāṁ āsāṁgatīgātātṁṁṁṁṁṁsāṁgātī māṁ sṁhā mārgī māṁ kukheri māṁ chājī āru ngū līgī būtṭhīrī tāni ākurī kirtī nīgī pāṁsūni lāṅka dhātri nga har do tra la ka sai ta ma do tra te ka sai ta te tri ya ri ni sai ta nga e na da na te gi ni da yang go te ama te montone aro larde inda tranam zgrona ze gfutu ton ton ze ma ma ma ma ko herna tsadi aro mo le otedi te ni ton ton ta kan dum ze ta kan do na haz go ta lak mm. ta ta ma go ta te ke sa ta te tri ge ri ni sa ta na da na te ge ni da yo go ta ngan битүүм өгөө мараа хүн өгдөг юм чиг хүн нэг юм аа титэм бидээ чими миний тэн шуу юм яа хүн өгдөг дээ тэнда тэм үү тэний аруу тэн дүн өндө тэр нэн зүгрэн азэн бүтгэт тэн тэн зэн маа тэн маа ли маа ко тэн нэн цаги чи гитсан нэн шуу тэн нэг юм да que dar un mar el juego de semana tenía un mar el juego de hay un zero tita más o que te no sabe tenía un lita que que no trae de son son lita son a un que a que son a ino juwaa rana karjimda kaa dii tukta. Yatee ngii ta. Tanda, maa te ta ngii la jiri tansa nga ta kaa taa dhi. Arwaa ka kaa taa nga haa dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu dhu kā kā dunga dunga lenga tsumaata tsuma karjil tokwa kataa kataa kachika lenga ma juara ma juara ngon laga tsucha aki kusha teya nye taa hmm? shikamaa teya taa nye nukangsa ma aki chaan kati ma aki chaan kee nga habi go taa laka saita nga habi go taa teka saita ката катле гэлэг дэл талэг блэг кэртэвэл дуара мы чэм тэгдэ су айга пока нигэтэ нигэтэ тани ам нолэ су айга пунигэтэ айга пунигэ Yang ahad go tragala ka taita ma go ta tek taita te tri ni zaita na lo ku in dong lo zaita dong le ga tsunga ka tsunga ka jil ta ku le ga li била какая-то тяга к к нему кляни не могу он тоже рами сын дестан день это в нём особенный именно не он так сейф в этом когда до него сейф готикетра менята на гита там и там лама тента не кляит ни шакето ни табе ᱡᱮᱨᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱢ ᱛᱩᱜᱤ ᱛᱩᱜᱤ ᱪᱮᱫ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱟ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱢ ᱛᱩᱜᱤ ᱛᱩᱜᱤ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ дарын хайтын үзгээг л ирж гадуул гэдэг юм уу хчих зээдэл дээр нэг юм гээ л л яваа цаасаа нэг авч хөтлөн нэг авч гэлэн гоочтой нэг авч гай хм энэ хүн дээр нэг яах шин гэдэг юм дах тулаа гэх юм тазах бие хм зэрэг тони юм аа ти томитор юм гай дэ тэнера зүлэн дэ юм зэрдэ хм тани таа гай гэдэг юм これさ、自動的にもだよね、それで。同じにがしてたのについて、設定に。僕にはその、ああ、えっと、村井のやつとかんちゃん、セルビント系。ああ、ねと村井 цэргүүн кагац хэлээд байна. Гүү хэрэг зэрэг байна. Лагира таа нэг зүт. Хөөхөс. Тэр вон чи юу хийх? Аа,